կրունք, թե դու գնաս, դեպ մեր երկիրա, աստված սիրես իմ ծանոհած բան, պատկանին լուրջ վեմերում ենք հանդես եկել, շատ պատկարելի, թե հայրենիքում եւ թե աշխարհի պատկարելի որոշ վեմերում, բայց ինձ համար երեկվա ելույթը, նախորդ օրվա ելույթը, որ երկում էինք մենք հայոց բանակի զինվորի առաջ, դրանից ավելի մեծ ու թանկ բեմ ինձ համար գոյություն չունի։ Ես այդ պահին միայն թողմասը չեմ, այդ պահին իմ մեջ արտնանում են իմ նախնիները, իմ արմատները, իմ ազգի մեծերը, որոնք այդ պահին իմ կողքին կլինեին, կանգնած ու կդիտեին հայոց բանակի զինվորին։ Իսկ զուտ գործնական առումով այս ամբողջ տարվա ամենանշանավոր համերգները եղան օպերային թատրոնում անցյալ տարեվերջին իմ 60-ամյակին նվիրված երեկոն, որին նույնպես անսամբլին լուրջ պատրաստվել էր, շնորհակալ եմ, եւ այս տարի հայոց մեծ եղերնի 100-րդ տարելիցին նվիրված համերգը, ինչեմ առանձնացնում, ես ասացի, որն է կարևոր եւ թանկ ինձ համար։ Պարզապես այս ծրագրերի վրա աշխատել ենք երկար ամիսներ։ Այս ծրագրով նպատակում եք դուրս գալու Նպատակ շատ ունենք, բայց տարբեր համայնքներում շատ մեծ ցանկություն ունենք, բայց այդ ցանկությունը նախ պետք է ունենա մեր կառավարությունը, որը ճունի։ Ես այս ծրագիրը ներկայացրել եմ Հայաստանի կառավարությանը բոլոր մարզերով անցնելու այս ծրագրով եւ պատասխանը ստացել եմ ոչ։ Ղարաբաղ գալու դարձյալ պատասխանը ստացել եմ ոչ։ Աստված պահի մեր հայրենիքը, մեր ժողովրդին, թե հայրենիքում եւ թե իսկյուրս աշխարհի, որոնց մեջ շատ շատերը քնում ու արթնանում են հայրենիքի երազանքով եւ հերու հերվից ձեռք են մեկնում հայրենիքին ու հարազատ ժողովրդին, ինչպես ոսկվաբնակ Տեր Եփիկին Սարգսյանները։ Հանդիպողը քեզի تخريج ما տեսնելով վիճակը թշվարքով ահանի Անիրավը երբեք էլ մոտը չի գա Բախտը դուրացել է իսպարքո անիր կլորացել է սպարքով ցավասար Գրքին նորոգվելու էլ չունիս հնար Վանքերըդ կիսական դարանց ժամարար Ուր է դրությունըդ պայցար քո անիր Պարոն Պողոսյան, հարց սղում եմ որպես մտավորականի այս երկրի հայ ազգի մտավորականի եւ ազնվազար մտավորականի, ով իր ամբողջ գործունեությամբ ծառայել է այս ազգին եւ ծառայում է ու շարունակելու է ծառայել։ Աշխարհում այսօր ընթացող գործընթացները հայոց ցեղասպանության ճանաչման անշուշտ հետևում է նոր երկրներ, նոր պետություններ են միանում, խորհրդարաններ, տարբեր կազմակերպություններ, ասենք նաև Ֆրանցիսկոս Պապի, երևի թե ամենացնցողը դասում եմ կհամաձայնեք դա էր։ Ինչպես է հետևում այս գործընթացներին եւ ինչ տեսլական է ձեզ երևում, ինչպես է գնահատում դրանք եւ թունելի վերջում լույս կա միանշանակ կա։ Հարյուրամյա տարելիցը ցույց տվեց, որ աշխարհում դեռ ամեն ինչ խորած չէ։ Որքան էլ արդարությունը սվինի ծայրին է, բացարձակ արդարությունն աշխարհում չկա։ Կա աշխարհում մեկը բացարձակ, դա Աստծո արդարությունն է, որը մարդկային կյանքում աշխարի վրա այլ կերպ է գնահատվում։ Աշխարհում կա մի ճշմարտություն, մի արդարություն, այն է ուժեղի արդարությունը։ Դրա համար մեզ մեր Մարգարեն, մեր հանճարեղ Գարեգին Նժդեհի պատվիրել է ասելով, որ արդարությունը սվինի ծայրին է։ Պետք է ուժեղ լինես, որ արդար լինես։ Եթե թույլ ես, տկար ես, մեղավոր ես։ Ոստի չափազանց մեծ գնահատանքով եմ վերաբերվում եւ Հռոմի Պապին, նրա արած մեծ մարդասիրական բարոյական վեց քայլին եւ Գերմանիայի նախագահի հայտարարությանը, որ այո, ազնվական մեկը կարող է այդպիսի վեհանձն եւ ազնիվ հայտարարություն անել, բայց ամենաշատը ես չավազանց մեծ ողջավորությամբ եւ հուզմունքով ընդունեցի հայոց սփյուռքի արած գործը այդ բոլորը հենց այնպես իրեն իրեն չեղավ եւ հանկարծ մարդկանց մեջ արդարությունը չբխեց ու հոսեց այդ բոլորը լուրջ աշխատանքի արդյունք էր եւ դրա ետևում հայոց սփյուռքն էր եւ երբ մայր տաճարում հնչեցին 100 զանգերը ու մեծ էկրանների վրա ցույց էր տրվում այդ պահին աշխարի բոլոր ծայրերում հայերը հավաքված արցունքներով Էկրանի վրա մենք տեսանք բոլոր երկրները հերթով, հերթով, հերթով, որտեղ են հնչում զանգերը։ Չէի կարող երևակայել, որ մեր ազգը այսքան կազմակերպած կարող է լինել միաբան, այսքան միաբան եւ փոխվեց մեջս կարծրատիպը փշրվեց, որի համար երջանիկ եմ ես։ Մենք գիտենք, որ մենք Աստծո ընտրյալ ժողովուրդ ենք։ Սա ինքնագովք չէ։ Մեր ժողովուրդը աշխարհին տվել է հանճարեղ գիտնականներ, հանճարեղ գյուտարարներ։ Համամարտկային քաղաքակրթությունը տվել է այնպիսի մեծեր, որոնց արչև խոնարվել է քաղաքակիրթ աշխարը, բայց Կարծես անեցք է մեր վրա անմիաբան լինելը։ Կարծես անեցք է, որ մենք պիտի միավորվենք եւ միաբանվենք որ հասական պահերին դրա փաստերը ունենք, մենք ինչպես միաբանվեցինք Սպիտակի երկաշարժի ժամանակ Ղարաբաղյան շարժման եւ Արցախյան հերոսամարտի տարիներին ներազգի ինչպես միաբանվեց եւ ոչ միայն Հայաստանի տարբեր վայրերից, այլ նաեւ Սփյուռքից հայ մարդու մեջ արտնացավ պապենական փողի ազատագրման նվիրական կանչը եւ ամերիկաներից հեռավոր երկրներից եկան եւ այստեղ հերոսաբար ընկան Արցախ աշխարհի ազատությունը ապահովելու համար։ Ուզում եմ իմանալ ձեր կարծիքը Թուրքիան կընդունի ցեղասպանությունը, ինչ կտա այն մեզ։ Դրանցյալ տարի ես ծիծեռնակաբերտում մտեցան ինձ հարցազրույցի, ես ասացի հետեւյալը, որ այսօր մենք այլևս կարիք չունենք սпасելու, որ Թուրքիան պիտի ընդունի, չընդունի, խելոքանա, բարոյապես բարձրանա, ազնվանա, չգիտեմ, եւ նման բաներ։ Այո, միանշանակ, parzabes իմ կարծիքով մենք արդեն մեղավորին պետք է կանչենք դատարան։ Այսինքն իրավապահ։ Միանշանակ մենք պիտի արդեն պահանջատեր լինենք եւ նրան ներկայացնենք համամարտկային դատի առաջ, դատաստանի առաջ պահանջելու, որի առաջին քայլերը անում է Արամ առաջին վեհապարը։ Սա է ճանապարհը։ Թե չէ մենք սպասենք, որ Թուրքիայի իշխանությունը, ես խորապես համոզված եմ, որ Թուրքիայի ժողովրդի զգալի մասը համոզված է որ իրենց նախնիները եղերն արել են հայ ժողովրդի հանդեպ, նրանցից շատերը ամոթ են ապրում, նրանցից շատերը պահանջում են իրենց իշխանություններից ներողություն խնդրել եւ հատուցում անել հայ ժողովրդին իրենց նախնիների ստոր արարքների համար, բայց դա համատարած չէ, որովհետև pedagogan քարոշցության մեքենան շատ ուժեղ է աշխատում ոչ միայն Թուրքիայում, այլ թուրքական մեծ սփյուռքում։ Բայց նորից իմ կարծիքն այն է, առանց սпасելու թե նրանք մի օր կարտնանան շատ ազնվացած, դա մեզ այդքան չի ուզում, որովհետև այդպեսի ակնկալիք երևակայելիս չեն կարող։ Պարզապես մենք պիտի պահանջատեր լինենք ու կանչենք դատարանը։ Թեպետ երբեք պատմության մեջ ասում են հողը նվեր չի տրվում, բայց այնքան զորավոր փաստերի ականատես եղանք, ինչպես Գերմանիան նվեր տրվեց ֆեդերատիվ Գերմանիային սովետի կողմից որտեղ ուրիշ ելք չկար եւ բազում բազում նման բաներ իսկ մեզ ոչ թե նվեր են տալու վերադարձնելու են վերադարձնելու են մեզնից կողոպտվածը թալանվածը ոչնչացվածը եւ ամբողջը ի վիճակ չեն բնականաբար վերադարձնելու Նրանք միայն մեր տարածքները չվերցրին, չնվաճեցին, նախ որ կոտորեցին մեր ժողովրդին։ Այդ հողերի վրա հազարամյակներ ապրած այդ հողի տիրոջը, այլ նաև մշակույթին տիրացան եւ ոչ միայն հայերից, հույների, ասորիների, քրդերի եւ այս բոլորի համաձուլվածքից այսօր ունեն թուրքական մշակույթ, կոչեցյալ թուրքական երաշտություն, որը ձևավորված իսկապես տեսակ է իրականության մեջ։ Բայց այդ ամենի մեջ թուրքական հատիկը գիտեք որն է, ընդամենը լեզուն, մնացյալը պետք է փնտրել հայկականը, հունականը, ասորականը, քրդականը, արաբականն ու պարսկականը։ Այս բոլորը պիտի փնտրել այդ երաշխության մեջ։ Իդեպ գիտնականները նաև թուրքերի ինքնության խնդիրն են առաջ կաշում, որտեղ հետազոտելով ներկայիս թուրքերի արյունն ասում են, որ շատ չնչին է մնացել նրանց մեջ իրենց Ես չգիտեմ թե ինչքան է մնացել կամ բոլորովին չի մնացել։ Ինձ այդ հարցազրույցը եկավ մի թուրք լրագրողուհի պետական հերոստալիքից ես նրան քիչ էր մնում ասեի աղջիկ ջան մի հայլու մեջ նայի տես արդյոք դու թուրք ես դու բնավ էլ թուրք չես դու առնվազն հայուհի ես կամ չգիտեմ ինչ դարձյալ հայուհի այնպես որ այսօրվա թուրքը մարդաբանական կառուցվածքով իսկ թուրք չէ վստահ Ես Արցախում եմ եւ մի ալիք կա, որ երաշտական ալիք է, եւ նայում եմ ոչ մի լուրջ բան չտեսա։ Ես զանգեցի պատասխանատուներից մեկին եւ հանկարծ ուրիշ կերպ չմտածեք, բայց ինձ անուն ազգանով ներկայացած տղան չճանաչեց ինձ։ Նորմալ ալիք է, դրա համար էլ նման երկեր են։ Հարցրեցի, իսկ Ռուբեն Մաթեոսյանին ճանաչում ես տղաս, ասում ես դա ով է։ Ողբամ ուրեմն մենք անկախացել ենք, որ քարոզենք օտար երկիչներին Արցախը արյուն թափեցինք այսքան մեր ամենաերևելի զավակների արյամբ ազատագրվեց, որ նաև ես վիրավորանքը զգացի հետևյալ առումով, որ անարգանք է մեր սրբությունների հանդեպ, անարգանք է բոլոր այն սուրբ հապված արյան հանդեպ, որ այս հողը ազատագրեց։ Չմտածեք, թե միայն Արցախում է այդպես, Հայաստանում էլ, Երևանում էլ է այդպես։ Մեր ալիքները ամենաճղճիմ, ամենազզվելի անարժեքությունները հաղորդում են եւ անունը դնում են բիզնես, որ բիզնես են անում, փող են շինում։ Բիզնես, բիզնես ասելով ուրանանք մեր սրբությունները, թքենք մեր սրբությունների վրա ուրանանք մեր մորը։ Ինչպես է առաջարկում պայքարել դրա դեմ։ Պետականորեն, դա ստիրակությամբ պետք է սկսել դպրոցի առաջին աթոռից։ Երեխային պետք է սնել ազգային երաժշտությամբ, ազգային պարով, ազգային գաղափարախոսությամբ ու գաղափարաբանությամբ։ Այդ ինչպես է որ մեր սերունդը մեծացավ այդ արվեստով ազգային գաղափարներով։ Սովետական համառուսականացման, համասովետականացման տարիներին։ Ինչու՞ մենք այսքան ազգայինով դաստիարակվեցինք իսկ հիմա երբ դարձել ենք անկախ պետություն, մենք մեր ճակատագրի, մեր երեխայի ճակատագրի տերն ենք, մենք մեր երեխային ապականում ենք, մենք մեր երեխային այլասերում ենք գարշելի օտար արժեքներով։ Ես համոզված եմ, այս բոլորը կարող է շփկել միայն պետական լուրջ քաղաքականությունը։ Բոլորիս այսօրվա տեսլականն է ամուր լինել, միաբան լինել, պահել այս հողն ու հայրենիքը, հուսալով վաղվա ավելի երջանիկ օրերին։ 希望。